Chapter 16 Tauta leleka humin hina me scandalisthete apasunagogus poiesusen humas al urketai hora hina pas ha apoctenas humas doxe latrean prosferein to theo kai tauta poiesusen hoti uk egnosan ton patura ude eme ala tauta leleleka humin hina hotan ilse he hora mnemon uete auton hoti ego epon humin tauta de humin ex arces, uk epon hoti meth humon amen nun de hupago pros ton pimpsanta me kai udes ex humon urota me pu hupages al hoti tauta lela leca humin he lupe peplerocin humon ten cardian. Al ego ten alethean, lego humin sum humin hina ego apeltho, Ean gar ego me apeltho ha paracletos uc eliusetai pros humas.' ean por you tho pempso auton pros humas kai el thon e kenos elenxe ton kosmon peri hamartias kai peri di kaiosunes kai peri kriseos peri hamartias men hoti u pistiu usen es eme peri di kaiosunes de hati prostan patura mu hupago kai ukete theorete me peri de creseos, hati ha arkon tu cosmu tutu kekritai ete pala echo legain humin al u dunaste bastadzein arti hatan de elthe ekenos ta pneuma tes aletheas – hode gese humas es pasan ten alethean, ugar la lese af heautu, al hosa an acuse la lese cae ta urcomana anangele humin. Ekenos eme doxase, hote ectu emu lepsetai cae anangele humin. Panta hosa ece hopater, emma esten dia tuta epon hoti ectu emu lambane kai anangale humin micron kai u theorete me kai palin micron kai obseste me hoti hupago pros ton patura epon un ecton matheton autu pros alelus te esten tuta ho lege hemen micron kai u theorete me kai palin micron kai obseste me kai hoti ego hupago proston patura elegon un tuta ti estin ha lege ta micron uk odemen ti lale Egno un ha Jesus hoti ethelon auton urotan kai epen autois peri tutu ze met alelon hoti epon mikron kai u theorete me kai palin mikron kai obseste me amen amen lego humin hoti clausete kai threne sete humes hode cosmos carre setai humes de lupe theseste al helupe humon es karan genesetai. Hegune hotan tikte lupen eke hoti elthen he hora altes. Hotan de genese ta paideon ukete mene monue tes thlipseos dia ten karan hoti egenethe anthropos es ton kosmon. Kai humes un lupen men nun ekete palinde opsomai humas kai caresetai humon he cardia kai ten caran humon udes aere af humon kai en ekene te hemera eme uk urotesate uden amen amen lego humen hoti hasa an aitesete ton patura into onomati mu DOSE HUMIN. humen heos arti uc etesate uden en to anomati mu aetete kai lepseste hina hecara humon e peple romane tauta in paroi miais lela leca humin al urcatai hora hate ucete in paroi miais la leso humin ala paresia peritu patros an anglo humin. In a cine te hemera, in to anomati mu, ai te seste, cae u lego humin, hoti ego uro teso, ton patura peri humon. Autos gar ha pater file humas, hoti humes eme pefilecate, cae pepistucate, hoti ego para tu theu exelthon. Exelthon para tu patros cae Elelutha es ton cosmon palin, afiemi ton cosmon cae por iuamai pros ton patura. Legusen alto hoi mathetai autu, ide, nun paresia la leis, cae paroi mian ude mian leges. Nun oidemen hoti oides panta, kai u crean eces hina tis se urota in tuto, pistuomen hoti apo theu exelthis. Apocrythae autois ha JESUS arti pistuete, idu urcetai hora, kanun nun eleluthen hina scorpisthete hecastos ES ta idia, kai eme monon afete kai uk emi monos hoti hopater met emu esten tauta lelaleka hu min hina en emoi erenin ekete in to kosmo philipsin ekete ala farsete ego nenikeka ton kosmon